Forveturo, Francisek Omelka, Aventuroi de Antonio. La TUTTA familio accompanis Antonion alla lasta cidomo. Ciui silentis. La patrino sen successe clopodis casci abunda in larmoin, ec liai dupli agiai fratinoi, ciui ciam nur ridis cae cantis, iris apude, SERIOZE, quasau ili accompanus lin en la militon, quie ce ciu pascio attendas la morto. Nur Antonio iris fiere, plenigita de gioio, cae felicio, cae cial line estus felicia, se hodiau comenzas plenumigi lia malnova revo. Li veturos en la mondon, ne en Brnon au Pragon, sed en veran fremdlandon, en Africon. Cion bele estas, che la sorto effectivigas lian plei ardan revon. Lia tuta gis nuna vivo traflugis lia in pensoin dum tiui malolongai momentoi antau la forveturo de la vagonaro. Ciam li exopiris voyagi? Ho, li bone memoras tiun belan vesperon, ciam li prenis en la manon la voyage prescribon el meza asio. Li am ne plus cias, ciel gi estis surscribita, sed gis nun li sentas tiun emotion, ciu ec captis lin, ciam li legis pridangera expeditio en la heroa estis tio, cae Antonio rememoras, ciel li tiam cesis legi, cae duon laute li ec flustris. Tia comandanto mi volus esti. La patro ec audis tion. Cio vi volus esti? Tia comandanto de expeditio voyagianto pri cia mi jus legis. Pri tio vi, fileto, ne pensu. Vi havas antau vi aliaen aferoin. Malolonge longe diris la patro, cae li daurigis sian laboron. Yes, li havis antau si aliaen aferoin. Li visitis la unuan classon de la burgia lerneio. Li devis studi historion, geografion, matematicon, naturhistorion, cotopo. Multe da lernado, sed li ai pensoi revenadis alla la bela libro. Li baldau pruntepremis alian voyage prescribon, ne mal pli belan cae poste li legis la libroin de la plei famai voyagiantoi Hedin, Vraz, cae aliai. Cae la sopiro alla la fremdai landoi crescis ciel la vango. Li povis legi tutan post tagmeson cae vesperon, ofte li enlitigis nur mes nocte. Cion foie la patrino devis lin forpeli en la liton, super la libro li maldormus ec tutan nocton, cai mal rapide en lia sopiro farigis firma decido. Li farigios voyagianto, cai char ciel voyagianto li devos coni multa in fremda in lingvoin, li comensis studi germanan lingvon tiel fervore, che li baldau atingis la unuan rangon en la classo. Crom tio, li studis francan lingvon. Lia instruisto estis iuna homo, quiu tre ofte entusiasme parolis pri nova internazia lingvo, Esperanto. Antonio accetis ancau Esperantan lernolibron, cae ciam li forlassis la burgian lerneion, liam tiam conis citiuin lingvoin, che li iliniam suffice bone parolis sed se li opiniis che estos tiel facile farigi voyagianto, li eraris. Ciam li comunicis alla la patro sia in planoin, citiu ecridis. on vi pensas, knabeto voyagianto? Ciu vi pensas che estas facile farigi voyagianto? Ciu volas veturadi en fremda in landoin, besonas monon, multe da mono, vine povas ec imagi cium da mono costas tia expeditio, cae vi bones cias, che ni ne havas superfluan monon. For igutia in pensoin, vi lernos, vi farigios bona comercisto, cae tio estos por vi pli utila, ol ia vagado tra la mondo. Oni facile diras, forgesu tion, sed cia maniere li tion povus fari? lia occupis sin pritio tutain iaroin, li tion pripensis ciam cae ciam, li comencis la patron peti, persvadi, li clarigis che por tio tamen ne estas necesse tiom da sed sen successe. La patro ne volis audi pri planoi. Antonio devas iri en la lernadon. Tial li decidis agi energie. Se li devos farigi lernanto, bone. Sed tamen li estos en Fremdlando. Lia onclo estis comerciisto en Genovo. Lia scribis al ili malofte, sed cun la lettero li sendis ciam grandam queston da sudae fructoi. Eble li... Antonio elcercis la adreson de la onclo cae nedirante unu vorton al familianoi li scribis al li. Li petegis la onclon, porce li acceptulin en la lernadon, cae en sia letero li promesis, che li ciam obeos, cae la onclo tui respondis, nun li ia ne besonas lernanton, sed post unu jaro li acceptos Antonion. La patro shaine iomete coleris, che Antonio al li nenion diris pri letero, sed effective li giois, che tiu bubo estas tiom energia, cae che li scipovas helpi a si mem. Tiun tagon, ciam li ricevis de la patro permesson iri en la lernadon alla la onclo, Antonio saltis pro gioio gis la plafono. Li tui accetis lerno libron de la itala lingvo, cae comensis lerni gin. Comence tio estis malfacila, sed Antonio ne cedis. Cion cion homo capablas, se li havas antaula oculoi grandan celon. Post duon iaro de diligenta studado, li comensis legi libroin en itala lingvo. Sed subite venis la onclos cigo, kiu efficis kiel fulmo. Nun tempe li ne povas accepti Antonion, char li jus entreprenas grandan comerz voyagion en Africon. Unue li veturos en Trieston, cae poste recte en Africon. La expeditio voyagios ancautra Saharo, tial tuta comerz voyagio dauros proximume duoniaron tui post reveno de la onclo povos Antonio veturi al Genovo. Nun Antonio ridetante rememoras, Ciom li devis clopodi, antau ol li successis persvadi siain onclon, cae patron, sed precipe la patron, porce li povu partopreni la expedicion de la onclo en Africon. Pos longa pripensado, la patro donis sian permesson, cae hodiau, hodiau Antonio jam veturas en Trieston, cielin la onclo jam attendas. Iomete fiere li rigardas la tutan mondon. Ho, ciom liai camaradoi miregos, ciam li racontos al ili pri necredeblai aventuroi, ciuin li travivos en sovagia Africo. Ciom miros signoro instruisto, ciam li reveninte al portos al li por cabinetto multain exoticain strangajoin, sed iam ili atingis la stacidomon. En la malproximo aperis la fumo, lia vagonaro alveturis. cae en tiu momento, ciam lin circauis, cae last foie adiauis liai gepatroi cae fratinoi, Premis la coron de Antonio granda bedauro, ca ili exploris ciel infano. Sed la vagonaro iam staris en la stacidomo. Rapide ili metis liain pacajoin en la vagonaron. La patro ancorau per malalta vocio rememorigis lin, che li bone gardu sian monon. En tiu momento exped officisto donis signon, cae la vagonaro ec flugis tra la fecunda ebenajo de la Slovaca regiono. Tiun saman tagon vespere, ciam Antonio estis iam malproxime en Austrio, alcuris en la domon de signoro Ratajski letter portisto quasau sen animo cae tute consternite li ec criis. Cio estas cun Antonio? Ciuliam forveturis? —Iest. Hodiau, signorino Ratajski volis ancorau ion diri, sed sia vocio rompigis en la gorgio, si antausentis ion malbonan. Jus alvenis por vi telegramo de la onclo, la manoi de la patro tremegis, ciam li malfermis tiun malgrandan papereton. cae ciam li comensis legi, la vortoi ne volis elgorgigi ne antau videblai circonstanzoi de vigis min forveturi jam hodia utagmeze, Antonion ne forsendu, Josefo Rataiski. En la chambro ecregis minaza silento. Neniu ec parolis. Nur quar paroi de consternitai oculoi estis fixitai alla la malbona sciigo.